laugarren atala. Ja, ze adibide daude, no, eh, tipo Ba, esate baterako, digarria da ere, nere ustez, e, ematutuen akura edo amasurra batuak direnak. Zer, barkatu. <laughs> ba, hau izango litzateke, e, esaterako, izan daiteke homologa eta heterologa. Hau da, emakume bat hartu, antzua den emakume bat, <clears throat> eta bere, obol, bere obuluak hartu eta antzua ez emakume batean implantatu. Orduan, egin daiteke, akuratu, alkilatu, utero bat, bestera uh -huh. da, ez da? Horrek eskandalo txiki bat erakarri, haundi bat erakarri zen estatu bat, bai, bai, bai. Hori da. Mhm. Hori izan zen BBM kasua, alegia. White eta Stern kasua. Mhm. Eta legeak zer esaten duk horretan? Legeak, Barkatu? Nordama. Nordama. Nordama. Nordama. Bueno, kalderarik handiena. Ez que, hau, ia puntan jartzeko da, baina gaur egun, hiru ama posible daude hor bat entzat, entzat dago, ama genetikoa, uh hau bere fenotipoak, bere geneak ematen dituen ama, hau da, obulua ematen duen ama, informazio guztia berea da. Bai. Badago beste ama bat, dala ama gestantea, berak behatzilea labete zabelean eduki duena, eta badago beste ama bat, dala ama soziala, aurrori hori adoptalezakena. Osik, aur batek, gaur egun perfektuki, faktikoki, hiru ama izan ditzake. Orduan, legeak eskatzen duen lemizko gauzada da ziurtasuna. Beraz, e, badago lege zibilean printzipio bat, eta kontuan hartu behar da, nola iraultzen dituen e, gaur egungo kode zibileko artikulu guztiak problematika berri honek. Osea, orain arte legeak etzuen inola ere imaginatzen hor batek iru semea, barkatu. Iru ama Hori da, iru e, eh, ama izan zitzakenik. Bai. beraz, zer da. Ba, jakin behar dela, aurroren amaztein den, zuk esplentatzen zuen bezala. Bueno, ba, legeak esaten du, ziurtasun baten arian, ziurtasuna behar delako legedian, ba, ama izango dela aurrori erditzen duena. Eta orduan, e, lege Espainiarrak esaterako debekatu egiten du e, kontratua. Hau da, zue joan emakume baten gana, esan, aizun nian zua naiz, emango dizkizut nire eta nire zinarraren edo lagunaren obuluak eta zuk gestatu idazu aurra. Hori gaur egun debekatua dago. Baina hala ere debekuaren ondoren, legeak beste zerbait aurkusten du, esten du. Eta hala ere hau gertatuko balitz, oza, benbezi ez ezeza, baina gero gertatuko balitzaren posibilitatea kontemplatu, orduan ama izango lizateke aurra erditu duena. Baina orduan badago legearen trako bat egituko moduan, muski eta da zure aurra, genetikoki zurea den aurra adoptatu. Mhm. Jesus. Honetan segula ez da bukatuko ikastez, ez? Itziar, ze gauzak aurrera dozen neurrian, mhm. beti ikerketa bat eskatuko ikerketa hori da, hori da. Mhm. Eta gainera legeak beti izango du edo utxuneren bat, edo kontemplatu ez duen zerbait, beti, legea ez da edo aldatu egin beharko luke legeak, e, eh, zintzi aurrela doan eran. eta gaine hor, problematika latza planteatzen da ere, prinsipien mailan zeren orain arte legeak joan dira arautzera badagoen problematika bat. Oda, sozidadeak nola baitere zein den non eta zein den txar non dagoen eh, egiteko posibilitatea eta non dagoen ez egiteko posibilitatea hori erabakita dagoenean legeak hori egiten du jaso. Ezta? Ezko eskribu batean jaso. Baina, orain egiten dena zara izan du da. Sozidadeak inolako e, bere arautegin morala, inola ere kasu berri honetara adaptatu gabe, hori legeak, osea, eraen du, ezta hori legeak xerapen bidez jarri. Ta ordua ez gertatzen da, ba, jende askotan deskonzerbatu egiten da. Ez dakizu kasu honetan zer dagoen ondo eta zer dagoen. Hala, ja zein dena, ez, kasu konkretu horretan, etikak zer esaten du. Etikak zer luke, ba, hori gai zaila da esatea. Uh -huh. Eta, klar, noski, legeak... Legeak hende gutxiago. Gutxiago. Eta, jendea pentsatzen dut asko bildurtu zela, zeren, ba, hori, batez ere, e, esperimentazio ikerketa genetiko mailean izugarrizkoak egin omen dira, uh eta, bueno, demostratuak, ez da, ez nahi dut ez dala zientzia fikzioak hau zau. Eta orduan, ba, bueno, pentsatu zuen, e, pentsatu zuen hau, ba, egin behartzela, eta hori beste errollo baten arian, eta da, base mailatako legediaren inflazioa dagoen gaur egun. Azken atalaren amaiera.